але щоки та підборіддя знову засіялися, мов живі, і хлопцеві ставало моторошно. Труну зняли з дерев'яних мар, поставили над ямою. Вона почала зсуватися вогким насипом униз, неначе батькові обридли сльози та голосіння, і він вирішив сховатись. Але його притримали двоє дядьків. Над ямою запала несподівана тиша, мов перед початком грози. І раптом почулися дивні звуки. Хтось кресав металом об метал. Булат глянув з під чужого ліктя. То був дід. Він стояв над мертвим сином і густо різав ножицями його нову сорочку, темно синій піджак і штани. Хлопцеві забракло дихання. Він вибіг з натовпу і тільки тут передихнув. Але зловісне клацання ножиць і досі чулося над кладовищем, і сховатися від нього булат не міг. Тоді мати знову заголосила. Її підтримали жінки. Він майже не чув ні голосіння, ні глухих ударів молотка по труні. Все затягло якимось туманом. У вухах стояли клацання і скрегіт металу об метал, а по спині дерло морозом. Дід згодом пояснив то, щоб вуркагани на новий костюм не зазіхнули. Дід намагався втішити онука і гладив по голові, а булат сахався. Його жахала дідова рука. Візел поволі опустився, скриготнувши по кризі зубами траків, підважений двома дюралевими трубами, на які вчепилися майже всі чоловіки, крім філа маршала, котрого дрібненький англієць уже не зачіпав, навіть не дивився на нього. Однак машина була тепер по самі вікна в кризі та снігу. Булат з нетерпінням стежив за Мілтоном Брусом. Чи зможе той вивести з провалений важкий всюдихід? Пат підмостив під ліві гусениці, що стояли на снігу, широку триметрову дошку, ще далі поклав обидві труби, притоптав їх зернистим снігом. Англієць обережно ввімкнув мотор, і машина знову почала западати в невидиму тріщину. Тоді він раптом газонув. Усе довкруж оповело чадним димом. Візел став майже сторч, фіолетовий у хмарі диму і снігового пороху. Та коли всім здалося, що він зараз провалиться і потягне за собою сердитого англійця, візел підібгав під себе дошку і дибки вийшов на твердий лід, мов би на самих задніх гусеницях. Мілтон Брус вибрався з кабіни і переможно глянув на кет, чомусь саме на неї. Пат істерично зааплодував, та Брус раптом насупився, поліз у фургон, а за хвилину витяг цілу бухту линви та кілька дюралових трубок. Філмарш оголосив обідній привал. Усі страшенно натомилися та й час обіду настав. З фургона дістали два полярних примуси і консерви, які дехто розігрівав, а решта їли холодними. Булат раптом збагнув, на яку авантюру штовхав їх начальник групи, підбиваючи не поспішати до корабля. Знявся різкий колючий позимок, і Булат матрос поспитав, коли валка нарешті рушила. Мерсьє. Як ви вважаєте, ота дискусія була всерйоз? Жак Антуан відповів не зразу. Спершу глянув на Філа марша і кет, які знову йшли за рудобородим норвежцем. Худі корови зазіхнули на худих. Жак Антуан процитував слова з Біблії. Булат не зрозумів проте дискусія щораз більше видавалася йому фарсом.